На бальшавіцкім выгнанні ў 1933 годзе памёр зняволены беларускі паэт Уладзімир Жылка. За колькі дзён да смерці ён напісаў свой выдатнейшы твор тэстамент. Люду паспалітаму на карысць і спажытак, пісьменству прыгожаму на росквіт і аздобу, а сабе ад добрых на ўспамін станоўчы і доўгі. Да самага апошняга развітальнага моменту з жыццём сыльны паэт сваімі думкамі і пачуццямі быў з родным краем. Фізічна знямоглы, прыкаваны да смяротнага ложка, ён жыў высокай марай пра сваю бацькаўшчыну, ейную светлую, без паняволення прыйшласць, здабываную асцеражоную з адзіночаным у супольным імкненні народам. Пазбаўлены вольныя лучнасці з бацькаўшчынай, паэт зварачаўся да вятроў, каб яны праз сцюжай скутыя аддалі данеслі ягоны запавет да родных берагоў. Тэстамент, трыманы чужацкім савецкім рэжымам пад неадступнай забаронай, захавалі для Беларусій выгнаннікі бальшавіцкае тыраніі. Thank you. Нехай жыве крывіцкі люд, Няхай красуе край крывіцкі. Я гэты свет побачыў тут, з дзедоў прадзедаў сын мужыцкі, на емене з яго палёў, здабытай з працы з мазалёў. Пад гэтым небам, так каханым, я пастушком ганяў убор. І тут прыроды сын адданы, кунежны стаў яе сябёр. Яна ж, паглядам незраўнаным, зірнула ў вочы мне ў супор, і сэрца ранічы вяскоўца шапнула таямніцы слоўца. Яно было пра тое, як прыгож безмерна свет дзівосны, які жыцця зайздросны смак, Як босы ідзеш па сцежках росных і лыня ў грудзі поўна так птушыны шчэбеч шматгалосны, шырокі гоман, гонкі хвой і неба сінь над галавой. Thank you. мой край. Ужо малой дзяцінай, паўнюткім радасці вядром, адной шчаслівай гадзінай напіўся смагла янахбом ад пекнаты яго жанчыннай. І п'ян ад вечным хараством, і закаханы ў ім без меры, там быў мае пачатак веры. Яна была мне праз гады хлапцу і сталаму спамогай. Хоць і губляў свае сляды, я ў завеях ветру звога. Але сярод з грызот хады я ведаў, меў одну дарогу. Яна, як промень да святла, да краю роднага вяла. Усцяж свяціла мне нязгасна моя праводная звезда. Таму ні мужнасць і неяснасць не залілі слата і жуда. Мая бясцэнная уласнасць са мной мой край, яго беда, са мной, праз горы і каменне, высачыня майго натхнення. На гонях батькаўскіх далёкіх я ўчуў падспелы жыта шум дзівосных сіл жывыя токі і спеў што я ў сабе нашу зямных глыбінь густыя сокі і спромняў сонечных душу і люб мне чалавек без конца высокі плод зямлі і сонца. Теперь же силы стали дрень. Сівая імгла мне засціць вочы і кліча ноч на свой кругмень. І дні жыцця прыйшлі да ночы. хоць змагарна жыў я дзень, І хоць яшчэ я светам крочу, Тугой выгнання, збіты ўшчэнт, пішу я гэты тэстамент. С прыродай зліцца я гатоў. Хай прийме долг худое тело, Але прашу яе вятроў, Мой запавет, як плод даспелы да родных данясці палёў. І любасці, і боль знямелы, Хай рыне там у будні скруг і жыватворчы ўздыме рух. Усім найдарожшым прысягаю, сваіх грахоў не ўтаю. І любасць гэтую да краю і гнеў, і ненавісць сваю, і што набыў, усё, што маю, усе скарбы, усе свае багацці і песні ўсе, крывіцкай хаце. У цудоўнай сіле ўроды і моцы прадбачу я твае палі. Праз забабоны, гніль, суроцы, праз звады зла, Усе караблі маіх надзей і дум к затоцы великой прышлости плыли, где будет смех звенеть веселый и радостей квитнеть мутселы. А как ни злодей, ни тиран, ни человек лихий проклятый, не скрали воли и узман не завели слепые хаты, на варте ставлю гнев затятый твоих работников, селян. Thank you. калі між імі будзе еднасць лихое згіне у бесследнасць. Я пакідаю з дзіўным сумам маю дабродзейку зямлю. Бывай надей сердечный уздым. Бывайте сны и солоть веснов. И вы, снеги, завеи зим. На зломе двух эпох зловесных, У несприяльным ветры злым, Своё життё пройшоў я честно. Песняр, змагар – бедняк праз век быў пер за ўсёе чалавек. Бывай мой ранак срібраросы. Бывай мой дзень, клапот, пакут. Прайшоўшы свет раздетым босым, пора падумаць і пракут. На могілках зацішных росы хачу спачыць ад каламут. Сачыць муць моей спакойнай пільняй, муры старой, каханай вільні.